أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة جدودي للدنا ساروا وللعلياء طاروا جحافلهم كتائبهم على الطغيان قد ثاروا جدودي للدنا ساروا وللعلياء طاروا جحافلهم كتائبهم على الطغيان قد ثاروا أنا الإسلام أهواه وعين الله ترعاه أنا الطاغوت نازله ليوثا سوف نلقاه أنا الإسلام أهواه وعين الله ترعاه أنا الطاغوت zahvala i svemu su učenju. Allahu Đelešanu, našeg mnoštva i samilosnog gospodara, pravednog vladara svih svjetova, Rahul Alamin, našem gospodaru koje mi robujemo i koje mi se pokoravamo kao njegovi iskreni robovi. Neka je salavat i salam na njegova minenike poslanika pečeta pa svih Allahom poslanika, hvala pa i salam, kada je salatu selam, kazati svečanim pogodom povratka, dakle da posvjedočimo povratku u islam nama do sada poznate stele, koja će sa ovim Mubarak danom e, i zvanično i javno obznaniti i potvrditi svoj povratak dini islam. Mi treba da znamo da nas je Allah u sve svoje da je On gospodar svih ljudi, svih naroda na svijetu. Nije on samo gospodar naš, nas sredana, nego je on gospodar cijelog univerzuma. U svijetu koji je bio prije Dunjaluka, u svijetu duša u Ezelu, Allah je stvorio sve naše duše. I u tom svijetu duša Allah Đerbašanom je obavio razgovor sa našim dušama i upitao naše duše, je Jesam li ja vaš gospodar? duše sve koji govorile Halu vera šehidina. Jesi, ti si naš gospodar. Svjedočimo te za, za našeg gospodara. Te, taj šehadet u Ezelu su sve naše duše izgovorili. Ne samo naše. I naroda prije nas. I naroda koji će doći poslije nas. I oni koji su u islamu, a i oni koji su u drugim vjerama i koji ne znaju za nikakve Dakle, sa dolaskom na Dunjalu, taj šehadet prvotni, prvi, koji su sve duše prihvatili, taj šehadet, naše duše, insani, zaboravili. Pa prvo, vidite sa rođenjem, u svakoj vjeri ima da se, e, da kažemo, obilježje Mohamedovinom, Jevrejem, Budistom ili ga ostali kući kao je. Mi, Allahu Đelešanuhu, treba da budemo najviše zahvalni što nas je učinio da se rodimo i da živimo u okrilju Islama. To je jedna posebna neizmjena blagodat koje bojim se da današnji muslimani nisu ni svjesni. Zato dakle, je Allah Đelešanuhu učinio da se rodiš, da su ti roditelji muslimani, da živiš u okviru islama i da ti ta islam toliko i ne bude, da kažemo, težak. Koliko je težak, pod navodnim znacima, onima koji nisu u tom okruženju. Zašto kažem težak? E, to je sad poseban, dakle, posebna žrtva, jer vidimo, evo, alhamdulillah, islam je danas trenutno najmnogoljudnija vjera. Najviše pripadnika islama je danas na na planetu. Po nekim ciframa je to milijardu i 700 miliona. Dakle, nadmašili smo i hršćanstvo. Iako to mnogi neće da priznaju, prihvat. I islam se konstantno živi. Vidimo i svjedočimo i čujemo na sve strane da se prelazi na islam. Da se prihvata islam, da se vraća ten dakle, islam. Zato što je islam čist. Islam je sam po sebi logičan. E, Kogod da se uzme da proučava islam, islamske propise, Kur'an, ne može naći dakle, protiv vječnosti, pa da zbog toga on ne prihvati islam, nego to su stvari koje privlače islam, pa vidimo naučnika, sve više i više prelazi na islam. kada poredi nauku i islam poklapa. Kad se poredi Kur'an i nauka poklapa I onda on vidi šta je istina, šta je hak. I to Allah Đelešanu probira svoje rodove, koji će da Isso que eu não odnosno u većini slučajeva se to te, tih osoba odriču i roditelji i rodbina, ali on ne bojeći se ni tih predrasuda, ni tih odbijanja, on se prihvata istini znajući da je na istinu. Ne boji se toga šta će ljudi kazati. Tako su i prvi muslimani prelazili na islam. Sa prelaskom na islam je značilo da ostavlja sve što je dosta stekno. I blago i, i, i i, rodbina, sve je to ostajalo zaradi islam. Ti primjeri su nam pouka. Ti primjeri su nam pouka da mi treba da pri, još više islam. I svjedočimo da svi oni dakle, koji sa razumom tako prihvate islam, da ga onda oni sigurno i praktikuju. Da su to osobe koje su spoznali islam, pa ga srčano da vjeru. Jer je kod Allaha Čudašanku jedina priznata vjera Islam. Allah Čudašanku kaže kod nam in ne tine, da Allah Islam. Jedina priznata vjera kod Allaha je Islam. Ona to misli da sa nekom drugom vjerom može steći Allahu milost. je se da. Dakle, ovo je jedini ispravni put koji vodi Allahovom zadovoljstvu. Koji vodi Allahovom milosti. Koji vodi našoj sreći. I na toga danas, evo neću više govoriti, e, želim samo, dakle, e, čestitati našoj, nov, našoj sestri novoj u islamu, njen povrat u islam. I činiti dovu da Allah na šanku joj olakša njene korake u islamu, pogotovo te prve najteže korake. Da joj Allah šanku to učini kao žrtvom, nje da primi da je upiše u svoje dobre robove, u svoje iskrene vjernike, da ona preselim sa dinom imanom, sa šehadetom. Jer ona je to preseli sa šehadetom, ta je, dakle, Allah, Đelešanom rob, kojeg će on obradovati svojom nagradom lijepu džene. Allah Đelešanom sve nas uprsti na pravom putu, s staklimu, da nas ojača u našem imanu, našem vjerovanju i u našem praktikovanju islamu. Jer je dakle, to ono što mi sad treba da iznesemo na, na, na, na vidjelu. Allah Đelešanu ne kaže samo, ne kaže od nas samo vjerovanje, nego i praktikovanje. Tako kažu skorim, da as, tako mi vremena. Iler insana lefi husr. To isto je svaki čovjek na gubitku. Bilo to musliman, kršćanin, jevrej. Illa ladina amanu ba aminu salihah. Osim onih koji vjeruju i čine dobra djela haki, pa te vas I koji jedni drugima preporučuju istinu, koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Allah Đalešanuhu ne kaže samo osim onih koji vjeruju. I eto, to je dosta. Što kod današnjih muslimana, većine, nažalost, samo, eto ja vjerujem. A ne moram ja klanjati, ne moram ja postiti, ne moram ja u džamiju ići. Oslavađa sebe od onih farzova kojima ga Allah Đalešanuhu zadužio. A nema pravo nikada se oslobodi. Osim onoga koga Allah Allah Đelešanu ne traži samo vjerovanje, nego traži sad i to da se u praksi dokaže i pokaže. Nije samo dovoljno kazati ja imam srce, ja imam čisto srce, pa i životinima Allah dao srce, nego valja pokazati šta je srce. Je li imam čist u tom srcu, da ga dakle u svoju praksu prometimo. Evo ova kratka sura je vrlo poučna kaže po predajama ashabi Da bi se lagu, da bi se susretali međusobno Pored selama, oni bi sami sebi učili ovu sud, posjećajući se na taj gubitak ukoliko ne budu uvjeriti, Ukoliko ne budu vjerovali i svoju vjeru praktikovali. Ja vjerujem da evo, eh, je sve dileme naša stela riješila da je dakle, danas odlučila javno obznaniti islam, potvrditi vjerovanje, a to vjerovanje se sastoji, kako kaže pri Ali Sram, kada je upitao, ti Emin, Šta je to ima? Šta je to vjerovanje? Pa mu je on govorio, iman je da vjeruješ u Allah. Iman je da vjeruješ u mene, da vjeruješ u Allahove objave knjige, da vjeruješ u Allahove poslanike, da vjeruješ u sudnji dan da vjeruješ da sve što se događa nema sa Allahom ovom određenju. Parafraziram da te hadis radi boljeg razumijevanja i kraćeg vremena. Dakle, to je ima. Pa zanijeće jedan od ovih imanskih šartova nije pravi musliman. Samo jedan. A onda dalje kaže šta je islam? Islam je da izgovara šehade, evo mi danas ovdje javno izgovaramo i svjedočimo te dakle, tom javnom šehade. javnom izgovaranju la ilaha illa